Za spasenje umiruće žene. Započni znakom križa. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka sa mnom bude Tvoja milost, Gospodine Isuse Kriste. Tvoja ljubav, Bože Oče. I Tvoje vodstvo, Duše Sveti. Nakana Vječni Oče, prikazujem Ti žrtvu Tvoga preljubinog Sina, Gospodina našega, Isusa Krista, za nju koja se nalazi pred smrću. Posvijesti si osobu za koju prikazuješ. Zahvaljujem ti, gospodine, za dar života koji si joj podario. Ti si ju čudesno zamislio i stvorio. Stvorio si ju da živi vječno. dajući joj priliku da kratkim ovozemaljskim životom odredi kakva će vječnost biti za nju. Hvala ti, Oče nebeski, što si dao svojeg jedinorođenog sina, Isusa Krista, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne. već da ima život vječni. Hvala ti, Isuse, što si nam obećao, da će svi oni koji zazovu tvoje ime biti spašeni. Oče nebeski, molim te, privuciju pljubavi ljubavi svoga sina, koji se je na križu žrtvovao za njezino spasenje. Podario je milost da ga može i da ga želi prihvatiti za kralja svog srca. da ga može i da ga želi prihvatiti za svog osobnog spasitelja i otkupitelja. Molim te, Oče, u Isusovo ime, podari joj svjetlo svoga duha, da može i da želi jasno vidjeti stvarne motive svog srca po kojima je živjela. Da se može i da se želi iskreno pokajati za svoje grijehe. Da može i da želi zatražiti i primiti Tvoje oproštenje. Podario je gospodine milost da može i da želi vidjeti sve one koje je ranila svojim grijesima. Te da može i da želi srcem moliti za njih. molim te, oče, u Isusovo ime. Podario je milost da može i da želi oprostiti svima koji su joj za života povrijedili. Svima koji su joj uskratili ljubav i poštovanje. molim te, podario je milost da može i da želi oprostiti samoj sebi. Gospodine, neka ju tvoja milost neprestano dotiče. Kako bi bila slobodna od napada zloga kako bi bila slobodna od ponosa. I svega druga što bi ju moglo spriječiti da zazove tvoje ime i da primi tvoju milost. Gospodine, molim te, ti pronađi način na koji ćeš doprijeti do njezina srca. Molim te, gospodine, podario je milost da može i da želi umrijeti okrepljena svetim sakramentima. Molim te, gospodine, ispuniju svojim svetim mirom. I uvedi ju u svoje kraljestvo ljubavi, pravednosti i mira. Uvedi ju u raj. Sveta Mario, Majko Božja, moli za mene, koji prikazujem. I za nju, za koju prikazujem žrtvu Tvoga Sina Isusa. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. ti si stajala pod njegovim križem. Ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Neka tvoja ljubav, Mario, dopre do onih dijelova njezine duše koji se neće moći odupriti tvojoj majčinskoj ljubavi. Neka ju tvoja ljubav, Mario, privuče tvom sinu Isusu kako bi mogla povjerovati u njegovo milosrđe. I kako bi mogla zazvati njegovo ime. Sveti Josipe, nado umirućih, moli za nju da može umriti u miru. Okrepljena svetim sakramentima i opravdana krvlju Janjetovom. Pričesna meditacija Gospodine Isuse, jaganče Boži. Ona možda nije dostojna da uniđeš po njezin krov. Možda nije dostojna da uniđeš u njezinu dušu. Ali te ipak svim srcem molim da ju ispuniš svojom svetom prisutnošću. Jer gospodine, kako će sama po sebi postati dostojna? Kako će, gospodine, sama zapaliti svjetlost u duši kad si jedini ti svjetlost. Kad ti jedini možeš prosvjetiti njezine tame. Kad ti jedini možeš učiniti da srcem progleda. Da srcem pročuje. da srcem razumije, da se iskreno pokaje i primi tebe, svjetlost. Kako će, gospodine, bez tvoje milosti praštati. kako će se iskreno kajati. Kako će s vjerom moliti. Kako će se spasiti. Kako će, gospodine, bez tebe, koji si jedini pravi mir, umiriti svoju dušu. kako će, gospodine, njezina duša živjeti. Ako ti, koji si život, ne prebivaš u njoj. Uđi, gospodine, u njezinu dušu. kao njezin otkupitelj i spasitelj. Uđi i budi kralj njezinog srca. Uđi Isuse, reci riječ. i ozdravit će joj duša. uđi Isuse u njezino srce. Privuci ju na svoj križ. Neka ti preda svoje grijehe. Neka ti preda svoje srce. Amen. Nastavi u srcu gospodinu svojim riječima zahvaljivati, blagoslivljati ga i veličati.